serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro dusangire ikiyago amahoro neza nshuti nanyu bakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango ikiganiro mwe mwumviriza ku munsi nk'uyu nk'aya mango uyu munsi gishimikira ahanini ku nyifato y'abamwe mu babyeyi bategeka abana babo kuza barabaha amafaranga canke mbere kubakorera iki kiriya inyuma yo kuba barabasomesheje amashure turabire hamwe ico bivako ingaruka zavyo haba kuri abo bana canke imbere no mu kibano muri iyo miryango ingingo ya mirongo itatu y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ivuga ko urugo ari ryo shingiro ry'ibanze ry'igihugu iyo ngingo nyene ibandanye ivuga ko abavyeyi basanganywe uburenganzira kama bwo kurera abana babo kandi ko babitegerezwa mu kurangura iryo banga ikavuga iyo ngingo ko bashikikirwa n'igihugu n'ibisata byacu ni mu gihe ingingo ya mirongo itandatu na gatandatu yo ivuga ko umurundi wese ategerezwa gushigikira iterambere ry'umuryango wiwe no gukora atiziganya kugira ngo uwo muryango ugumufatanye mu nda kandi ugumane icubahiro iyo ngingo nyene ibandanye ivuga ko umurundi wese ategerezwa kwama asonera abamwibarutse akabaronsa imfungurwa akabafasha akanabaraba igihe cyose bikenewe urubuga Minelix rwo rugira ruti ukwigisha abana ni ntangere ku iterambere ry'umwana ababyeyi bategerezwa kwigisha abana babo baba babicishije ku ishure canke mu guteza imbere ingabirano zabo mbega none nivyo koko hariho bamwe mu bavyeyi bategeka abana babo ko bobaha amafaranga canke bakabakorera ikina kiriya inyuma yo guheza kubasomesha amashuri byoba biva kuki ingaruka zabyo zo nizihe haba kuri abo bana canke ku miryango ubundi ibyo gufashanya hagati y'umwana n'umubyeyi byari bikwiye gukorwa gute hisunzwe iki ibyo bibazo hamwe n'ibindi nibyo tugiye guca nino muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango hano muri studio kugira ngo tubishike ko nkaba ndi kumwe n'abatumire batatu Elari irakoze umwe mu gwaruka rwahejeje amashure kandi rukora akaba anafisa ababyeyi ndakuramutse nanje ndakora ndaguha n'ikaze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango cacu cuno munsi wakoze ko ntumira ubundi turi kumwe ni Michel Sabubwa umuvyeyi afise abana bahejeje amashure nawe ndamuramukije ndakuramukije ndaguha n'ikaze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango murakoze turi kumwe kandi na Vedaste Kamenge yize ivy'inyifato akaba ahurikiye mu ishyirahamwe ry'abizi by'inyifato bishinze guhoza no kubera umuco abandi icyo bise carrefour de psychologue lumière mpore amahoro neza amahoro cyane kaze rwose muri kino kiganiro murakoze rwose kino kiganiro rero kikaba kigiye kuremeshwa nanje Jerome Hakizimana yaba mwebwe turi kumwe ngaha muri studio eka mbere n'abandi ko baradukurikira mu buryo bumwe canke ubundi neza na neza mu idonido rya kino kiganiro reka dukurikire bamwe mu rwaruka rwaganiriye na radiyo isanganiro Ku n'iyo nyifato ya bamwe mu bavyeyi bategeka abana babo ko bo bahereza amafaranga inyuma yo kuba barabasomesheje ishure canke mbere bakabasaba ko bakorera iki canke kiriya. haba ku mwana kubera ko umwana acaguma ahangayitse avuga ati jewe mama ndamenje nintamusubiza abavyeyi nintabasubiza eh, ibyo bandihiye eh, ati nzoba menje eh, kuri iyo nyifato y’ababyeyi si inyifato nziza Eh, burya umwana akivuka umubyeyi amufasha byinshi burya agize rero ati jewe nanjye utegereza kuzomfasha nkuko nagufashije burya umwana ntabyo yoshobora si nziza ntayifatiye ababyeyi baba bafise iyo ntumbero bari bakwiye kuraba bakaraba agatima k'umubyeyi nyine nk'uko bakoze burya umwana gufasha umubyeyi abana barakunda ababyeyi iyo afise ntacamwima muganiribe nk'itegeko ubwanje imyifato nk'iyo ku babyeyi ntishimishije nka gato kuko umwana ukimusama ukamwibungenga uba uzi ko ari wowe uzomumenya ikintu cyose hariho abo usanga bamaze nka kaminuza ugasanga nta kazi bigeze baronka simbora rero uwo mubyeyi yoza kuvuga ngo ngusubize amafaranga ngo nakurihiye guhera mu wambere gushyika uheze kaminuza atakazi waronse kubera uno munsi urabona yuko ibishomeri ari byinshi rero n'ababyeyi bashobora gutahura uno munsi nka ndiko ndabiraba umubyeyi w'uno munsi nimba yo batahura uko ndayakira ntiba ari inyifato ibereye kuko umubyeyi mu kurera umwana aba ariko amuronderera akazoza umutahe wa mbere amuha ni kumwigisha uwo mutahe rero wari ukwiye ubwo guherekezwa n'uwundi umufasha inyuma y'amashuri turabya isosiyete turimo turabya aho dutereye ingene habaye kuko uno munsi ntohe z'ishuri ngo uca gukora ubuzi bwa leta cyangwa ibindi yagira icyo aterereye mu muryango muri rusange mugabo atari itegeko rije riva kanaka rimusaba kuko nawe ahejeje ishuri haba hageze ko ashinga umuryango wiwiwe akagira iterambere ry'iwiwe mu gihe rero umuhaye itegeko ryo kugaruka mu muryango kugira icyo akoze ntaheza nawe ngo agire icyo ashyitseko uca usanga ndiko ndirukanga ngo biranduhisha ndiko ndarondera ayo mafaranga kugira ngo ndabasubize cyangwa ugasanga ngiye no mu bandi bagenzi ngiye kwaka amadeni ntari buronka aho ndayakura ngo uke nsubiza abo bagenzi nabo nuko murahejeje kumva icyo bamwe muri urwo rwaruka bashikirije ku bijyanye n'ingene bakira iyo nyifato y'abo babyeyi mbega ntumbereje neza na neza ikibazo canje cya mbere kwa Elari irakoze nk'umwe mu gwaruka washoboye gushika muri kino kiganiro ibyo bavuze wabyumvise mbega wewe kuri ibyo hari icyo wongera ko mu yandi majambo wewe hari ukundi kuntu woba warabibayemwo byakugendeye gute murakoze cyane mu bisanzwe ibyo bavuze abandi bana abandi bajene mu sinja kure yabo kuko nanje eh, bishobora kuba bitashitse kuri jewe ariko byarashitse ku bagenzi banje eh, byarashitse no ku mugenzi imbere eh, nibaza ko mpava ntanga ko n'akarorero mhm. kuba umubyeyi nibyo umubyeyi mu kurera umwana arakoresha uburyo umwana bitubwiye no mu ntangamarara mhm. turi ko turumva amategeko mbere n'ingene umubyeyi ategereza kurera abana biwe n'ingene n'ababyeyi baheza bakagaruka mbere no kurera n'abavyeyi babo tugiriye ko nimba atari wewe akaba ari umugenzi mm. wawe byamugendeye gute tubwire dushaka kumenya ingene yabibayemwo yaciye mu biki n'ibiki biheza bigenda gute ego mu bisanzwe jewe ndafise umugenzi wanje eh, n'umugenzi twabanye tubana igihe kinini niwe vyigeze gushikira je nta nivyo nari nzi ko ivyo bintu bishobora kuba bibaho ko umuvyeyi ashobora kubwira umwana utegereza kuzondiha amafaranga mhm. nakwigishije ko ni ukuvuga uwo mwigeme yari umwigeme agiye guheza amashuri yahejeje umubyeyi wiwe yaramubwiye ati yari afite n'ababyeyi babiri uwa mbere yari umubyeyi wiwe umumama aramubwira ati cyangwa icyo gitigiri cy'amafaranga ntegerezwa kuriha n'iki baramudomyeye ko urutoka ati ni amafaranga twagusomesheje ko yego baramubwiye ati ni amafaranga twagusomesheje abaha bisanzwe eh, bakavuga ati buri kwezi zo turaduhaya hanyuma aho bizorangira bigeze hakaba icyo kibazo ufise na jewe nico namubajije mhm. naramubwiye ati canke ni kubera uno munsi wowe uri kurakora bariko barashaka ko wobaha amafaranga nabati oya si siyo mvugo babivuzemo mhm. bo bambwiye yuko ntegerezwa kuzoba ariha amafaranga banyigishije ko ni ukuvuga rero amafaranga yose n'abandi ko ndabaha yari umwigeme ni ukuvuga amafaranga yose uko n'abandi ko ndayabaha n'abandi ko ndishura ntimugabo rero jewe harageze igihe jewe mbona ko binaniye n'utwo nakoreraho nari naronse akazi narabona ko duca tumperana ukwezi guheze mbega none mm. eh, babisaba uwo mwana umwe gusa yarivukana abandi bo byari bimeze gute bavukana mu nyuma niho yageze kumbwira ati kubera wewe yarasa n'uri mu banyuma mu bahererezi mhm. ndamubwira ati none kubera ko wewe ibyo bintu babibwiye wewe aca arambwira ati si jewe jenyine mhm. twese n'abakuru banje babategetse uko nyine ko bategerezwa kubariha amafaranga babigishije ko atariko rero jewe narababaye cyane kubera ko uh, jewe hari ibintu naciye ntangura uh, kudakora muhira hari ukuntu ababyeyi naciye ntangura kubabona ndanabatinya mhm. hari ibintu ntasubiye gukora ati nko kwicarana n'umubyeyi ngo twicarane twicaye nko muri salo mhm. ngo dushobore kuganira ibyo ntabyo nari nkora kubera nicaye baca banyaka amahera yose nicaye baca abanyakamahera ntitwari tugihura mm-hmm. reka kumbure turagaruka iwawe mbanze uh, simbire hariya kwa michelle uh, yashyitse muri kino kiganiro nk'umubyeyi uh, nawe atubwire koko mwumvise iyo nyifato ya bamwe mu babyeyi nta mahishwa kirimwo birabaho nk'uko ahejeje kubyemeza nyibaza ko byo bayiva kuki mubyumvise mwebwe mubyakira gute mwari muzi ko bibaho bwana Jerome munkundire umunsi woca iwanje mhm. nyogera akamikoro mvuge amazina uzohasanga abana mfise ubu ni abana batanu ndiko ndavuga ubu mhm. mvuga amazina y'ikirundi ndazi igituma ndayavuga mhm. umwe ni bene indanga uwundi muhorakeye ubu ni mbabazi, uwa gatatu ni ntungane uwa kane ni mbabatsi uwa gatanu ni mutoni ayo mazina rero avuze iki ayo mazina mhm. igihe byari umwana uravuga uti je ndifuza ku mwana yogenda uku yoba uku yokwitwara uku sinagaruka ko rwose kubera kuko n'amazina twavuganye na nyina wawe mbere ko bavuka ariko afise icyo asigura nk'uko nje kubivuga eh, twari mm. twifuza igene uyaroranisha n'ibiti ko turaganira muri kano kanya reka mpere ku mutoyi muhererezi mhm. yitwa mutoni mutoni mutoni w'imana mutoni mutoni wa se mutoni azotonera abantu akagira igikundiro hazoshika hose Mbabazi rivuga kubabarira aho bizoshika hose bagashwana n'abandi azotanga imbabazi ah, bisigura ngo mwebwe nk'abavyeyi mutandukanye n'uwo wundi muvyeyi twariko turavuga yego urugo rwose rurafise ubwone mhm. hanyuma n'iteka y'uko uronka umwana ukamugaburira ukamukuza mhm. ukamwigisha akagukundira umwaka umwe amashuri ukavuga uti umwana ashaka nabona ko yasoretse cyangwa ni mhm. inkumi babiri ba mbere baraheje amashuri yisumbuye n'ibyo nashaka mvuge mhm. uti we wifuza ko bizogenda gute nifuza ko umwaka umwe ntubabona ari imisore n'inkumi bigenga barapfuye ku ziko ibyo kuvuga ngo nzobasaba ngo ndabasabe ngo ibyo nabigishije ibyo ntibikabe mu mutwe wanje kubera ko niba ibibona bo nyene bazobona ko bakeneye kuhaza nibabona ko umunyu ukenewe nibabibona ariko si iyo migambi dufise ego reka tugerageze kujya mu kibanza c'uwo muvyeyi yubahutse kubikora gutyo wibaza ko nk'imvo yoba yatumye yiyumvira ngo ariko arasaba abana ko bamusubiza amafaranga yoba bari nyabaki hari imigani y'ikirundi imwe imwe mhm. ngo urukwavu rurakura rukonka umwana mhm. uyu mwana rero turungitse ku ishuri twasabiye n'ideni sideni azonsubitsa umubyeyi ntiyabyubatse uko umwana byashobora kumutera igikomere mbere kumuyasanza gukunda akabona kumubereye umubereye umuzigo arashobora no kugenda agashaka guhunga muhira akavuga ati jenero nk'amahera nkangara sinzogaruka ni muhira mhm. tuye dukenero yuko abana bacu ko ibiharuro guhindura inyifato bibaho niba byarashyitse ahantu umukobwa ashaka asohoke muri ekereziya bati nicyo gituma umugabo azohe basi na nyina mm-hmm. akarondera uwo babana bareka abana karamata reka dusimbire kandi kwa kamenge vedaste yize iby'imyifato turi kumwe muri kino kiganiro wumvise ibyo rujya rwaruka rwagiye rurashikiriza ku bijyanye n'ingene rwakira iyo nyifato ya bamwe mu babyeyi ariko kandi na bano turi kumwe muri kino kiganiro wamaze kumva ibyo bashikiriza nk'uwize ibyimyifato mbega uwo mubyeyi arafise ubuntu yiyumvira iki ashaka ko umwana ujya akirera umwana wiwe mhm. yoba yamureranye urukundo yoba yashaka ko umwana hari icyo adovamo kugira ashike nawe aho yashyitse hari n'igihe mbere wanashaka bamushyiramo n'imitahe itari mike bakamusomesha ku ishuri rizimbye yatatuye ikibazo cya leta bakamusomesha ku ishuri ry'abigenga mu gaheza kaminuza iri munsi y'umwana wiwe hanyuma umwana akamwigisha rero nta mutahe usumba kera ibyo bakora kugurisha inka kugira umwana yige rero nka nshyashya none umubyeyi kugira ubyaye umwana yakubwiye amazina meza mhm. jiwe wanjye namwise muhezagiro w'imfura mhm. namwise muhezagiro kubera mvuga nti aha ayi ibyo ndondera byose burya ndahezagiwe niwo muhezagiro wa mbere mhm. umwitega ko ibindi azobona mbega ibyo umwitega ko n'ibihe umwitega ko inyene azotera imbere umubyeyi nta kintu kiryoshe umuvyeyi responsable akora ashyira mu ngiye eh, byategereza gukora kuvuga iya responsabilité du père inshingano z'umuvyeyi hariho inshingano ategereza gukora ku mwana wiwe mhm. nimba yamurose amukeneye nimba yamurose ariko inzira yo muronkamwo yose ntaba ari ikosa ry'umwana yamaze kuboneka arafise uko bitegereza kugenda yego rero uwo mwana utomboye ukamuronka hariho ibi ibintu nkenerwa utegereza gukorera uwo mwana w'iwawe mhm. nk'umubyeyi responsable ukamwigisha biraryoshye nta kintu cya mbere kiryohera umubyeyi responsable yareze abana ariko aravuga ijambo abona umwana wiwe uwo mubyeyi ubwa mbere na mbere biba byavuye ku ni ibihe bintu biba biri mu mutwe wiwe nk'umuntu yize iby'inyifato byotuma yubahuka gufata iyo ngingo akanayishikiriza mbere uwashaka kuyishikiriza uwo mwana wiwe reka mbanze ngaruke ku mubyeyi umubyeyi abwira umwana we bati utegereza kumpa amafaranga ya naya naya mhm. ni kuvuga umubyeyi aba yarataye akaranga nta buntu bugifise nta renome sociale donc akaranga kuva kera uba waragataye ariko umwana wavuze ngo urukwavu rurakura rukonka umwana ni bimwe mu mico y'imigenzo y'abarundi ntashobora kwishimikiza kuri ibyo hanyuma akumva umenga ari mu kuri mbere yishimikije n'akaranga k'uburundi iyo migani iyo migani n'imigani ya kera kandi ataye igihe yerekana abantu n'uwo mhm. bitaba ibisambo ubwo n'ubusambo aho kuvuga ngo urukwavu rurakura rukonka umwana umwana ni uwo kurera ntangoye kumva utangwe kumbwira ngo amusaba amafaranga ntangoye kwiyumvira mbega umwana umwana areka kuba umwana imbere y'umubyeyi ryari hmm. ari uko ahejeje ishuri ubu ho basigaye banaheza ku myaka mike yavuze neza ati umwana iyo nifuza ko yosohoka akuba ugwiwe hajya agiye kuba ugwiwe hmm. niho agiye abakuze niho abakuze imbere y'umubyeyi nayo ahandi ho umwana atarubaka kugwiwe akiri mu nzu iwawe ibintu byose arekurewe n'amategeko aba akeneye kubironka kubera umwana hari ibintu harikuwe n'amategeko ku mubyeyi wiwe rero ntushobora muzunguruka atangure kuba umubyeyi mwana amfapaha umwana aba mm? yamfapaha mm. umwana asiye kurera ababyeyi kandi ari umwana ni kuvuga n'icyo gihe arahindura inyifato niba abigeme usanga umuhungu aje kumureshya amutahariya usanga ameze ukundi kuntu yarahinduye inyifato usanga ari we atanga rasiyo usanga ari we ariho abakozi usanga ari we ku buryo iby'imbere yiwe proje kugira nawe azo wundi muntu akuze agira urugo rwiwe aratinda akabikura mu mutwe mhm. agatangura kuba umugabo ngaho oyi agatangura kuba umugore wo ngaho oyi ni wa mugore uzasanga hari ibindi ariko araheba kureshwa ugasanga yabyigije inyuma ugasanga n'imyaka yawe kandi ari byo mureka kazoza cyangwa agize imana akabyemera akarongogwa ni wa mugore uzasanga mu nzu yugarana n'umugabo agomba kuguma mm. yifata kwa kundi nyene kwa kundi nyene byose ko ashoboye ah. byose ko ari wabikora uzasanga yarasubiye yarahinduye inyifato mhm. rwose irakoze yabivuze na Michel yabivuze umwana iyo umuhaye responsibility zirenze izo ziba zirenze kujya kuba umubyeyi kandi ari umwana ziba zirenze hari ibimugora hari ibishobora adashobora kuvuga ati “Jyewe ibi ntavyo nkishoboye mhm. agahita komoka Mm-hmm. komoka agahitamo komoka avuga ati jewe ibyo ngaha birananiye ayo mafaranga ntabandi buronke ibyo gukora ngaha bibaye byinshi nanje ndashobora nashaka kuzoshika kuri iki ntigikunda agahitamo kugenda cyo ni mm-hmm. kimwe n'umwana mm-hmm. uwo mubyeyi nawe urumva ko yamaze guhinduka ntakiri umubyeyi ntubukire umubyeyi utegeka umwana wawe yuko ategeza kuzana amafaranga ya naya naya kugira ngo arihe ibyo wamukufashije ntavyo yoshobora nta kintu umwana yokorera umuvyeyi kugira ashobore ibyo umubyeyi yamukoreye umwana nakubwiye ko ashobora kugenda none ntacyo biheza ngo byonone ku ruhande rumwe n'uwundi mu mutwe canke no mu nyifato nimba yahora ateramana n'abandi canke nimba yahora aboneka gutya mu bandi bana canke umubyeyi mu bandi babyeyi ku ruhande rw'inyifato umwana arashobora gufata ingingo mbi ku byiyumviro bibi donc les pensées négatives ibintu byose akanegativiza akabona yuko atarugo akeneye inyuma y'ubwo buzima mhm. yuko ategeza kwitaho uwo muryango ni mu gihe uwo mwana asanzwe ari umwana atekereza asanzwe ari umwana responsable mhm. acaca kuyokipa ibyo bintu byose ku buryo ubuzima bw'inyuma y'umuhiri wabo atacasubira kwitaho arumva iyo ni inyifatiba yawe nabi michel yavuze ati twebwe tuvuga ati tigenda weri wigiye umubyeyi afise impuhwe y'umwana wiwe avuga ati se wotera imbere inyuma Eh, ukazoba neza ukazovyara ukazotatagara mm. ukazoronka abuzukuru n'abuzukuruza mm. niko umuvyeyi mwiza aba ameze umuvyeyi araryoherwa umwana wiwe yahejeje ishuri yarose akazi mm-hmm. umuvyeyi mwiza arababara umwana wiwe atabona ariko arirukanga ngo akore ibyo yamwigishije yize umuvyeyi adatega ubwoba n'ingene umwana ashobora kuguma amusaba isabuni nko muri saba ikintu icyo ari cyo cyose nko muri kino gihe abatari bake bavuga bati eh, ubuzima ntibworoshye aba ari ibintu biteye ubwoba ni ibintu bibabaza abavyeyi umuvyeyi ari responsable ariko iyo umwana asimvye akaronka akazi akaronka utwo dufaranga ni ikintu cya mbere kiryohera umubyeyi umubyeyi ari responsable atataye ubuntu ariko umubyeyi yataye ubuntu n'uwo mubyeyi abwira umwana ati utegereza kundiha ko turi mu kiganiro isanganiro ry'imiryango tukaba turi ko turagaruka ahanini ku bijyanye n'inyifato ya bamwe mu babyeyi bategeka abana babo ko boza barabaha amafaranga kanaka canke ko bubakorera ibi canke biriya inyuma yo kubasomesha amashuri turi turabira hamwe iciyo nyifato iyo bivako n'ingaruka zayo haba kuri abo bana canke mu miryango mu kubandanya rero na kino kiganiro twagira dusubire twumvirize twagwaruka kwashobora kugira icyo rushikiriza kuri mikoro za radiyo isanganiro baravuze na zimwe mu ngaruka z'iyo nyifato hanyuma duce duheza tugaruke muri studio ingaruka mbi ziba nyinshi ashobora kutanatahura iryo tegeko bamuhaye akabona umubyeyi nabi canke akagenda akamera nk'uwinyegeje akizora ahantu na no kuvugana hagati y'ababyeyi akaguca kuko abona ibyo bamuhaye bimubanye amananiza ingaruka mbi ziba muri make impanuro kw'aba babyeyi ni uko umubyeyi kuva akibyara umwana yokora ikintu yitanga abona ko ariko ararerera igihugu n'umuryango muri rusange akamurera neza akanamufasha mu iterambere ryiwe hanyuma akazotegera umusaruro y'ibyo yarimye ata amategeko agiyemo rero ukaca usanga yama yibaza ati mbe umubyeyi ahazomvumira bizogenda gute ugasanga mu buzima bwiwe arabuze icyo yimarira kubera wa mubyeyi eh, kwa kumuturubika amubwira amajambo hirya no hino nk'umwigeme yabwiwe nk'uko ni cya gihe usanga umwigema agiye mu aronse ako kazi arabona aribuka ati papa na mama baramfashije ibi barangiriye ibi reka nanjye nshobore kubashimisha muri duke y'indonse kuko ntiyoshobora kubashikira ku cyo bipfuza kuko nawe nyine aba ariko ubuzima bushobora kumushikana muri kazoza hiwe mm. ahanini iyo iryo tegeko barimugumije yagiye kubaka urwiwe kenshi barasambura kuko uri umukenyezi ushaka kugura umutware wawe ngo muhira bampaye itegeko rinini n'iri ngo nzobubakire ibi nzobakorere ibi nzobagure parisere nzofashe batoya banje bari mu munsi kugira ngo nabo bashobore gushikaho nashitse hama umugabo umutware we akaba atabishoboye ukaca usanga mu rugo habayeho ukutumvikana hagati y'umugore n'umugabo kubera ku mategeko y'ababyeyi baba baratwibarutse eh, biranashoboka ugaca usanga nk'ubu nka jewe ngiye kwiyumvira ahayo mahera ndi buyaronke ku nguvu mu kuyaronka kubera ko aba atakazi nsanzwe mfise nshya ntangura kwiyumvira eh, nko gutera amakaci nk'abantu kugira ngo ayo mafaranga ndayaronke byoroshye ubusuma nyine ego reka tugaruke muri studio oh, tubandanirize kuri izo ngaruka nyine eh, ntiyigeze yumva se kubwira kwigunga yaciye agira kwigunga mm. atashe ni mu cyumba atashene mucumba ntiyumva agomba guhura nabavye ko yabona kumenga abavyeyi bagomba kumwishuza y'amafaranga mbega none uretse kwigunga imbere y'abavyeyi mu rundi mm. rwaruka bagenzi biwe hoho yarisanzura uh, mu bisanzwe mu ariko aragenda ariko arakorana n'abandi wewe yari ya umwana uh, akerebutse ntiyashaka no kwerekana akenshi eh, biba biri ko biramubakwa naje mm. kugira ngo ashobore kubimbwira eh, ni uko yabona ko ndi mugenzi we wa hafi kuko ntigera yumva hari n'ubundi mwana mubwira ngo ngo ababyeyi ngo barishyuze amafaranga wiwe mm-hmm. byamubereye ibintu yumva umenga ibintu biri iwabo gusa mm. yumva nyine yobihora yoguma uko n'ikindi kintu eh, cyamutumye ah, yumva yuko yokora kubera iyo nyifata y'ababyeyi biwe yarababishije harageze igihe aragenda gupangana n'abandi bana n'abandi bakobwa kumbure ntuhava noheza nkaruhuka basi nkafuma nze ndayatanga mugabo ntabona umuntu ariko mm. barayanyaka turabana ati muri icyo gihe rero ikintu naciye nkora niki telefone ababyeyi banje naciye ndabashira ahantu bo badashobora kundondera hari ubuhinga burimo eh, baba buroka ah, jewe ndamukeneye ngomba nk'ukuriha umukozi eh, umukozi umukozi yabatekera utwo bafungura jewe nkaca ndabarondera nimutora amahera ngaha naha nimutore amahera ngaha naha zijya ngaruka rujya rwaruka rwagira ruradondagura gushira ko n'izi uyu mutumire turi kumwe erari irakoze hajije gushikiriza mwebwe mwumva hari izindi mwokongera ko na cyane cyane ku ruhande rw'ababyeyi umubyeyi aragira ingaruka eh, aba yashize imbere iyo nyifato ingaruka ziriho ko iyo amaze kubona rikaramura kuri ibyo byamwa by'uwo mwana yamuhaye itegeko umwana nahakora kugira ngo ahimbaze umuvyeyi umwana akaruha akita umuvyeyi nawe ariko karamura burya yoca yibaza yuko ari yamana batubwira muri bibiliya azokwama yamura akabivuga ko n'uyo mwana ashobora kumubura kubera amwana yakoze cane akaruha gushika aho yihebura akagwara mu umuvyeyi akamuburira hejuru kuko yagwaye mu mutwe byakomeye abuze ukuntu abifata wa mwana wakuza agashika igihe ku myaka yoteje kuguba kugwiwe akaca kwama kubera kwihebura mhm. agashobora no kurwara akabonge hanyuma ukamuburira hejuru wari uzi ko nawe uri kurarira icya kabiri naco mhm. hari igihe wocuja hamwe n’abantu kavuga uti umugabo ni jewe kuko jewe ndafise aho mvoma mhm. namura abandi bantu mungana abayinarugo canke baserugo ukabasuzugura kubera kuko ubona ku umwana ariko ararungika ifaranga nawe wiyamurira utagize inguvu rero naho ngukore usubira kuba umwana wewe n'icubahiro ntacaguha Jesu nsubira kumubwira ibintu ndamuhanura byumve kubera ko acabona yuko niwe andisha akambeshaho mhm. ikindi naco mhm. nuko mu kibano iyo bimaze kumera uko ufise nk'abana batatu bakaguha ibintu ukarira amatama yose bishobora no mhm. gutuma usaza n'ingoga ngo ndafise imireti ati imireti kirazira mhm. ndafise ifiriti ati ifiriti zirakira kuri iyo myaka yawe ngo ndabifise ukarira amatama yose ugasanga birakugarutse mhm. ugasaza imbere y'abandi umubiri wawe ukibaza ngo byose uramenye naho barabibujijwe mm. kubera iki ubaza ngo ni ibyimetsa kino na cyo cya nyuma umenye neza yuko igihe wogwara waramuruhishije ntazoza kukuraba nk'umuvyeyi hamwe umwana abona ati ndamugarukire kuko nibaza atacu uzanye ah, kubona mu mwana azokubona nk'ikintu atacu gishoboye aca avuga yuko uje kumusonga ahave yibaza ko na bimwe yarondera uzohava uyu mwaka mm-hmm. nta rindi shami mfise negamiye atari iryo ego aho nyine aho nyine mwebwe nk'umubyeyi hajya iyo ubonye umwana ariko aratera imbere ntambwe ku yindi hari neza ku bwanyu iyo bisumbiye naho atoba ariko aravuga ngo agaruke ngo kugira icyo abafasha rwose iterambere ry'umwana rivuze iki ku mubyeyi ntangure ku karorero umwana mhm. agira gatatu yatubwiye ati jewe nzoba umucuruza wa y'amabuye y'agaciro umugore wanjye nawe azoba ari umuganga umuyaminuje mhm. ni ukuvuga arashaka kuba umuntu ateye imbere na cyembo n'umuhamagaro we yuko ahamagariwe kubaka byaramhimbaye rwose aracyari muto mugabo ndabona yuko mu minsi mikeya yavuga ati nshaka kubiki akirema akaba icyo kintu mvuga nti bizompimbara mhm. n'ibimwe yavuga yuko azoba byashitse karakana kari mu mwaka w'amashuri mu wa gatatu mu wa kane yavuze mu gifaransa ngo moi je serai diamantaire et ma femme sera docteur Mm-hmm. ni ukuvuga nawe arashaka yuko atera imbere abana rero tubasabire ku mana batera imbere n'ibyaba hari ibintu bikenewe iwacu aba aribo bazobibona mugabo ntitubatere igitsure mbega bujya ingaruka ku mwana eh, na cyane cyane ku bijyanye n'inyifato n'izihe duca tugira ko dutera n'akamo nk'uko umubyeyi Michelle yabikoze murakoze kunyongera ijambo umwana biratinda bikamurengera Michelle yakivutse iyo umuntu amaze kurengerwa biriko biramubako ni kuvuga icyo kibazo aba yakiburira inyishu mm. araheza akagira icyo bita mu gifaransa pacte d'intérêt akabona yuko ibintu byose ataco bimaze arashobora kwinjira muri ka kabonge a depression ni kuvuga abona yuko atakintu ashoboye agira faux sentiment d'impuissance kubona yuko muri we atakintu ashoboye atakintu kimutumbera mhm. rero araheza agafata iyo ngingo akaba umuntu yishyira hasi yavuze ropuri sekiswa kwigunga irakoze mhm. yari yakigarutseko aragira n'ubwoba atazi iyo bupfa ahinfobi mhm. akama yavuze guhunga abavyeyi mhm. are sans destination uzosanga abajene atari bake akava muhira atazi yagiye canke yava ku kazi agatinya ivyo bibazo vya se na nyina muhira agaca yigira mu kabari akaba imboregwa imwe yo ku rwego hejuru atanga ingo imwe azofafashe mugabo yase bya bibazo byo mu nzu mhm. ni kuvuga aha aratanguye kuza arayerera yumva icyo gihe amaze kuba imboregwa amaze kubona yuko atinya no kuja muhira yagize pecte dentere nta ngingo azofafashe yo mu buzima bukurikira ngo azane umugore canke ari umukobwa washake ashake kuja kubaka mhm. bajya abana babivuze neza mhm. ati urashobora no kuja gusurasura kugira ushimisha ababyeyi. umwana arashobora kugira ubwo bwoba akavuga ati none je bwa bundi ntaco maze yamaze estime de soi iyo yamaze kuja hasi araheza akavuga ati kugira nerekana ko ari cyo maze reka ngende uko nyemera ibihumbi amajana atatu kumbure papa ni namuha ijana na mirongo itanu mhm. azotekana mhm. akasanga agiye mu buhumbu kandi bitari mu migambi yiwe mhm. ni kuvuga amaze kuja mu buhumbu arihevye aratwaye yambanye atifuza bajya abana bari bayivuze mm-hmm. neza cyakandura n'izindi ndwara cyakandura mm-hmm. n'izindi ndwara mm-hmm. abahungu ntakiyumvira ku donke umuntu yamaze kuba nabi yamaze kuba nabi urumva rero inkurikizi ni nyinshi ku mwana mu gihe abavyeyi batanguye gushaka kumukamisha bashatse ariko no ku muvyeyi ntizobura ku muvyeyi ntizishobora kubura kubera burya umwana yabaye gito ya zimwe yayo eh, yamara kudona umwana yabaye gito araheza agatabwa iwabo uwo mwana niyaja kunyura umugi umubyeyi biramugarukako mhm. kubera azorunywa ataho muhira urugo rurasanzara aramwirukana mm-hmm. umubyeyi nawe akabuyabuye akawuriyaje mm-hmm. kuvuga ingorane zigaruka mu muryango nicyo gituma Michel yavuze neza atahubwo turanezerwa nuko umwana ateye imbere maze agiye no kuba kugwiwe atunze agatunganirwa umwana yarezwe neza yabonye akaresponsabilite de paha mm-hmm. we nyine aribwiriza igitenge kimwe kirakwiye iyo akiguriye nyina wiwe arumva ko yakujije hariho bashobora kubikora uko kubera ko babonye eh, mu kindi kibano umutama yabivuze ngaha aravuga yuko bagiye kwinjira inzu ababyeyi bubaka ibona abana hariho rero ababyeyi nabo bace babibona bandi babibona uko bagaca babona ko umwana yategerezwa nawe kubakorera nk'abijya eh, ariko kandi turi turasozera ababyeyi babona ngo umwana yarakoreye iki banaka none jiwe ntiba ntarakinkorera abandi bavyeyi nibo bavyaye hariho mm. oh, n'imvugo usanga zitameze neza baca bakoresha uko kurabanira ko ntibishobora kuba insondo imvo y’ukuvuga ati nanje reka ndamushire ko inguvu ategeze inkorera ababyeyi babibona gutyo niye mpanuro akayikamo batera nta rugo urugo ntigubakira urundi inde ibyiza ibyamwa tubibone byavuye mu zindi ngo mugani tubone ibibi ngo tubashire ko ko ubuzima ari ikintu kiryoshye kubamwo iyo neza atagitsure umwana zuba yakuze urakoze cyane ni no kuri iyo ntererano y'uno mubyeyi duciye dusozera ko kino kiganiro isanganiro ry'imiryango cyacu cy'uno munsi cyari cashimikiye ahanini ku nyifato ya bamwe mu babyeyi bategeka abana babo ngo kino kiganiro rero kikaba cyari kiremeshejwe nanje Jerome Hakizimana reka ndabike bantu kure tuze dusubire duhure mu kindi kiganiro nk'iki ku munsi nk'uyu nk'aya mango n'agahindukira cyari ikiganiro isanganiro ry'imiryango